Увогуле птахава сядзіба на вясёлым месцы. Люду тут паварочваецца за дзень, Протьма, яшчэ на золку, па ўзбудку шыбуюць у лес местачкоўцы. Ідуць кожны па сваёй патрэбе, хто па ягады, хто па грыбы, хто нарваць мяккага вішу на сяннік, А хто неўзаметку патаемна, на ад лесніковага вока укасіць між кустоўе капу сена. Гадзін восем з рогатам і крыкам падыходзіць да пераезда рамонтная брыгада. Пуцейцы спыняюцца, грузяць на ваганетку інструмент, рэйкі, шпалы і крочаць далей. Яшчэ праз гадзіну, валам валяць тыя, хто мае нейкі інтарас у мястэчку. Калгаснікі на фурманках вязуць нарыхтоўку, свіней, малако ў бліскучых бетонах, гародніную садавіну. Пешыя найбольш спяшаюцца па асабістых патрэбах, прадаць яйкі і сушаныя грыбы, да пракурора ці ў рай выканкам са скаргай, у амбулаторыю да ўрача. Хлопчыкі і дзяўчаткі, якія, можа, упершыню ў жыцці адважыліся адмерыць доўгія кіламетры ад сваёй вёскі да мястэчка, ідуць купляць падручнікі. У гэты ранішні час пераезд становіцца людным бойкім, безупынна звініць ланцуг і ў прорву бяздоннага цементаванага калодзежа з громом ляціць акаванае жалезнымі абручамі драўлянае вядром. Пад сасной абуваюцца маладзіцы і дзяўчаты, якія шануючы абутак дагэтуль ішлі босыя. Тыя, хто едзе, кіруюцца звычайна пыльным шляхам, а пешыя стараюцца збочыць на прасёлкавую дарогу, што весела віецца між жытоў і ячмянём. Пад поўдзень сутыкаюцца два дваротныя потокі. Местачкоўцы вяртаюцца з лесу, вяскоўцы з мястэчка. Гадзінам к пяці завяршае свой рабочы дзень стомленая і цяпер не вельмі гаманкая рамонтная брыгада. Яна згружае інструмент, пакідае некалькі гнілых шпал абходчыку на паліва і трымае цвёрды кірунак на станцыю на спачын. І наступае цішыня. Цішыня гэтая, вядома, ненадоўга. На ўсход і захад амаль праз кожныя паўгадзіны, дзвюх сталёвых каляях грымяць цягнікі цягнікі розныя таварныя пасажырскія доўгія до сорока вагонаў з двума лакаматывамі ў галаве і кароткія паравоз і два-тры вагоны адны цягнікі проносятся па ўзбудку як ветер зацягваючы перад семафором настойлівы жалезны крык патрабуючы зялёнай вуліцы другие на ведаючы, што станцыю ім сходу не праскочыць, ужо ля будкі пачынаюць замаруджваць бег, колы іх вагонаў гучней ляскочуць на стыках, А кандуктар, які да гэтага сядзеў на тормазе задняга вагона, устае і працірае запарушаныя пылам вочым. Калі сцяпан птах на абходзе пры набліжэнні цягніка ён збочвае з каляі на край насыпу, дастае з футляра жоўты сцяжок і трымае яго над галавой да таго часу, пакуль не праносіцца апошні вагон. І заўсёды ў такія хвіліны яго твар сур'ёзны. Да цягнікоў у будцы прывыклі не толькі людзі, а і жывёлам. Пярэстая абходчыкова рагуля, якая пасетцы ля чыгункі, зачуўшы гул цягніка, адыходзіць ад палатна ўсяго на два-тры метры. Цялушка па нявопытнасці адбягае трохі далей. Не могуць прызвычаюцца да жалезнага груку толькі птушкі. Дзе б яны не сядзелі, на сасне ў кустах, на тэлеграфным дроце, часцей за ўсё пры набліжэнні цягніка узлятаюць у паветра. Вечарам, калі спадае летняя спёка, на пераездзе паяўляецца палявы вартаўнік кузьма Шнапс. Прозвішча ў кузьмы інакшае, але яго лепш ведаюць пад гэтым і ён не крыўдуе, калі яго так завуць. Шлях шнапса да сваіх уладанняў заўсёды ляжыць праз птахаў пераезд. Жывеш, сцяпан, вітае ён абходчыкам. Жыву, А што мне зробіцца? Ну, то жыві, То як ты трываеш у такім груку і тлуме? Я па дня не сцярпеў. Вось пайду лягу под капу <laughs> і ўся моя служба не пачую ні дудкі ні шмуткі. Табе твоё, а мне маё, Ды да і ціха тут. Поезд прайшоў і няма. Лепей тут, чым у сяле. Бабы не сварацца чыстае паветра, спакой. Хм, можа і праўда. Ты мне кузьма, подкинь як его соломы просіць птах я ешь у вас столькі пропадае а я табе к зіме трохі газы призапашу можно подкинуть про что могуць гаварыць два вартаўнікі з якіх адзін усю ноч будзе хадзіць па рэйках а другі па-старэчаму накрыўшыся з галавой кажухом на спать под стогом про хлеб про надвор'е про мануфактуру про тое что жить на свете яшчэ не так-то лёгка и стаіць у часе таких гаворок над асмужанымі полями над чыгункой великая вячэрняя тишиня в